хоч те, що знаєте. Ще одна довга мовчанка, і той же малознайомий голос Я зараз прийду. На величезний подив Тищенка Ірша був п'яний. Як майже всі люди, котрі п'ють рідко, був насурмонений і не зовсім усвідомлював свій стан. Але в очах Проминилася рішучість. Ось ви казали, що я нещасливий, почав він, важко опускаючись на канапу. Ви вгадали, чи, може, знали? Його вуста викривала саркастична посмішка, а очі зайнялися зеленим вогнем. Ви здивовані, що я випив? Я випив небагато, але це ні до чого. Так ви вгадали, я нещасливий. Я ніколи не маю спокою. Я боявся, що хтось мене сколупне, хтось обійде, досягне більшого. Ні, я розумію межу. Я не прицілявся аж туди, тицьнув пальцем у стелю. Просто в своїх межах. Але. Хіба не заслужив, скажіть? Ага, мовчите, я бачив стільки дурніших. Нащо ж міряти по них? втиснувся в його мову Тищенко. А по кому ж? По вас? Він п'яно засміявся. Не ображайтеся, я вас не обсмію. Я не з вас. Так от справді щастя немає навіть засідалі, якого з такими труднощами досяг. Тепер такі вимоги і треба, треба в точку, але й не через це. Він рвонув комір сорочки, був без галстука, Гудзик одлетів, лежав на підлозі, муляв очі, він його не підняв. Тищенко був здивований і трохи приголомшений але вирішив мовчати. Йому навіть була цікава оця нехай і п'яна сповідірші. Ви щасливий чоловік? Я щасливий? здивувався і аж обурився Тищенко. Щасливі своєю вдачею і тим, що не знаєте людей. Ви знаєте, що мені сказав вечірко після того засідання, коли я коли мене хотіли втопити, а ви врятували. Притому найбільше й топив він, як конкурента. Так от він сказав: Ти думаєш, я тебе буду ненавидіти? Може, й ненавидіти. Але я тебе поважатиму і любитиму, бо ти мене переміг. Ти виявився хитрішим, а значить, і мудрішим. Я тебе боятимусь і поважатиму. Я сказав до часу, а він те вже залежить від тебе. І боїться, і служить. Вірнішого чоловіка немає в інституті. А вас він не поважав, бо не боявся. Знав, що колись похитнетесь. Ви тримаєте вечірка при собі? А що ж? Та навіть з такого погляду. Ворог у тебе під рукою це пів ворога. Ну, скажу я вам наука. Звідки все це знаєш? Звідки воно в тобі? Як звідки? Ну, нехай не звідки, а чому? Я тебе розумію, але всі ми для чогось народжуємось, і ти теж для чогось гарного. Вірив, хлопчикому 16 років зробиш у світі багато добра для всіх, що будеш і великим, і справедливим. А хіба можна, щоб те йти разом нахилився Ірша? Але вірили, правда ж? Правда. Так чому воно так? Ви хочете сказати, ось що з тебе вийшло? А що ж такого поганого з мене вийшло? Ну, що до вас. А скільки разів життя обманювало мене?